ہے सिलूं आखे آخری दिल कूं महोस थींद सण दिलूं मोसे में थींदे रात आख़री हर शइ तूं भे आद हर शइ तूं آخری आदे आख़री سید رخسار सदसार चुमक रोद